Soy el Wipiri Colombia, la mera vena, camarada. El number one, Happy New Year. Allá va de Badú, scooby Pikachu, Pokémon y Miau Miau. Y Charmander, loco. Entonces, ¿qué, morrilla? ¿Va a ver acá o qué? Es pues una acá, camarada, no hay falla. Pues, una rimón de callo, <laughs> un apretón de Tamagotchi. Hazme daño, morrita, hazme daño, camarada. No hay falla, 5-3, loco.